Jonanza, egunon? Egunon. Espainiako gobernua aztontan osatuko dela badirudi, zergaitik ustalian bozak egin baziren orain arte ez da gobernurik osatu Madrilen? <laughs> e, motiboak ez dira, baina lehena eh, garbia da. Eh, lehenik eskuineko eta gaia, hain zuzen e, e, Nunez Feijo, Espainiako eskuineko eta bera izan zen alderdi bozkatuena eta beraz Espainiako erregeak E, berari mantzion e, aukera hori, berak e, gobernua osa zezan. Beraz, e, aukera hori baliatzen saiatu zen, ez zuen lortu bozka nahikorik eta beraz, bigarren txanda batean gira, eta txanda horren epeen baitan, eta horren barruan, e, izanen da Pedro Sánchez presidentez, Izanen da Pedro Sánchez presidente lortu baititu behar zituen eh, sustengo edo bat dituen bozak eta azte honetan parlamentuan gehien gozoan, norekin osatu du gehien gozo hori, norekin osatuko du? Bueno, eskuina ez den beste guziarekin. Eh? Eskuinean badira e, alderdi popularra eta eh, ultraeskuina box de, deritzona, ez dakigu diferentzia zein den, PP eta boxen artea, baina hor dira, eskuina eta ultraeskuina, esaten alda. Ondoren badira nafarrak ere, e, Unión del Pueblo Navarro, horiek ere e, babesten dute nolabait eskuineko proiektu hori, eta horiek minorian dira une honetan. Bese guziak, e, alderri sozialista, e, ondoren ezkerrean dagoen guzi hori, bai, e, Podemos, Sumar, hor alderdi e, hori guztiak, e, Euskal Alderdiak, Euskal Alderdi Gertzalea eta Euskal Herria Bildu, alderdi katalanak, bai e, Junts eta bai Eskerra Republikana de Katalunia, alderdi galiziarrak ere, BNG, bloke nazionalista galego deitzen dena, eta baita ere Kanariar uartetako koalizion Kanaria ere. Beraz, hori guziak, horre guziak baustuko du eh, Pedro Sánchez eta gehiengo Osoa haukanen du. E, Euskaldun da katalanak aipatu dituzu, Euskaldun da katalan abertzaleak, e, lau alderdi balidea badira, e, zeren truke e, babestuko dute Pedro Sánchez e, alderdi abertzaleak e, azte egingo den bosketa hortan parlamentuan Madrilen? Beno, lana egina zuela, Pedro Sánchezek, eh, aurreko lau urteetan horrela gobernatu baitu, eta e, eh, orain e, eh, nobedadea edo berrikuntza izan da, e, alderdiak ere, erabaki duela, babesa ematea. Beraz, e, begirada guztiak e, zentratu dira, Eta Puigdemonek azkenean ukanduena da amnistiaren lege hori, oraino ezagutzen ez duguna, juridikoki e, zertan datzan, baina e, badakigu nolabait e, e, Kataluniar, Kataluniaren independentziaren alde egindako proses horretan parte hartu duten e, guziei e, nolabait e, amnistia bat edo barkamen erokor bat e, eginen Hori da berak e, ukanduena ondotik egia da, ba horre e, ukandute ere, ba, trenaren e, kudeak eta e, ba, egiten zena, ba, Bartzelonatik egin dela orain, eta bueno, gero beste bigarren mailako hainbat e, kontu e, dituzte, baina nagusiki hori izan da, amnistiarena. Hori katalani dagokionez, Euskal Alderdi Politikoa Bertzalek zer e, dute negoziak eta hortan? Bueno, eh, er, erran bezala, badira e, eh, la dibidez Euskal Herria Bilduk, e, babesten duela Pedro Sánchez, bost, egi erran, lehen e, zentsura mozioa kontuan hartzen baldin bada, eta beraz, hor badira akordioak e, ez direnak sobera publikoak izaten, baina ondotik bai ikusten ditugu e, akordio horren emaitzak edo ondorioak, izan ere, e, estatu Espainiar mailan e, bi alderdi izan dira e, bozkak nabarmen igo dituztenak alderdi popularra kenduta noski eta horiek izan dira e, Euskal Herria bildu eta alderdi sozialista bera. Beraz e, erraten alda Euskal Herrian bezat babes horrek babes e, handia duela sozial mailan eta hori da nik uste Euskal Herria Bilduk e, ukanduen abantalerik handien egia da e, publikoki ez dutela e, pakto edo trukeko deuse konkreturik erran, baina ondoren legegintzaldi osoan e, gauza ainitz e, izan dira e, adostuak Euskal Herria Bildu eta Alderdi Sozialistaren artean, eta ez da esablospenik izanen, eta Euskal Alderdi Jertzaleak edo PNBek azkenean akordio bat egindu onela inestermis esaten dena, eta guti gora bera adostu izan dena da duela la urte adostutako bera, eta eta beraz eh, bete etzena, eh, beraz e, nolabait berriz ere antzeko terminoetan egin dute adostasuna. Erradezak egu legeak inarrozi dituela Espainiako politikako bazterrak, Amnistia legeak zer nahi du? Hau da, errandi guzu leno, 2008-2008 bitartean Kataluniako e, prozesaren inguruan izan ziren manifestaldietako hausiperatuak, politikoak, e, zigortuak izan ziren, puzdemon bera, Brusela zendagona, dagona, eh, han erbestean, hoi denak libra aterako lirateke lege horren ondorioz? Hori da, hor... E hainbat auzi bat badira irekiak, bada eh, e, Kataluniako eh, parlamentuak egin zuen eh, independentziaren e, adierazpenura hori da bat, baina badira ere ba, e, dirukudeak eta nolabait independentziaren alde edo erreferendumaren aldera bilitakoa, badira kausa ugari, eh? Espainiatik badakizue e, e, Kataluniako independentistei emantzaien erantzun nagusia e, errepresioa izan dela, bai e, polizia bidez, baina baita ere epaitegien bidez, ordan, hor badira emilaka persona, nola baita akusatuak izan direnak, espetxeratuak ere bai e, epaiketaren zain badirenak ere, badira ainitz-ainitz eta beraz, e, hor negoziatzen ari direna da amnistia horren baitan, zenbat jende sartuko den hori da eh, negoziatzen ari dena badakigu e, Puigdemont horri zanen dela, Puigdemont e, libre izanen dela Espainiara itzultzeko, Espainiara estatura itzultzeko, amnistia horrien esker, baina ondotik ikusi behar da zenbait jendek e, sartzen den, e, zenbait jenden olabait e, amnistia horren baitan beraz, hori da ere pixka bat atzeratu duen, alen lehen egin didazun galderari erantzunez ere, atzeratu duena negoziazio hau eta e, investidura saio hau, ez da? Alegia, e, e, bueno, katalanek noski e, eskatzen dute aliketa eta jende gehien e, izatea amnistia horren baitan sartuko dena, eta e, Espainiarrak ari dira saiatzen, ba, alik eta jende gutxien izatea, ba, kostu politiko txikiago izatearen, eta oraindik, oraino, ez dakigu, noraino iritsiko den amnistia hori. Hauzitiki mm, konstituzionalak e, eh, galbae hori pasatuko du edo lege amnistia legea pasa zure ustez auzitegi konstituzionalaren galbaetik hau da azken auzitegi gorenaren galbae hortatik edo edo ez Hor, benetan, eh, biziki bitxia izan den gauza bat gertatu da, eta da, Espainiako epaileek, e, auzitegi gorenak, hain zuzen ere, auzitegi goreneko eta bokal nagusi guziek, nolabet, e, manifestu bat atera dutela amnistia legearen kontra eta hori e, egin dute epaileek amnistia legea irakurria itzin e, eta hori benetan e, horrek hori da irakusgarri e, Espainian estatuak berak nola duen funtzionatzen ez da horre e, epaileak estatuaren zutabe bat dira eta beraz E, garbi e, auzitegi konstituzionala, e, bueno, ba, e, e, Frantzian bada antzekorik ere, e, epait, epaitegi nolabait berezia da, ez, epaitegi berezi bat da, baina e, aldi berean e, berak egiten du konstituzioen interpretazioa, berari dagokio, Eta beraz, e, eh, enuke konfiantza e, eh, haundirik ukanen zer eginen duen hauzete konstituzionalak. Beraz, e, pentsatzen dut, e, amnistia lege horren erredakzioa, zer hori pasatuko da, e, gehiengo bat ukanen du parlamentuan, e, pentsatu dut, horren hitzak eta nola idatzi izanen den amnistiaren lege hori, ba, zaindu egingo dutela asko, baina noski, e, borondatea garbia da hori atzera botatzea. Azken eh, egun hauetan, azken aste honetan, ikusi ditugu Madrileko eta Espainiako hainbat iriteko karriketan eh, alderdi eh, popularra eskuina eta e, ultraeskuindarak elgarrekin karrikan amnistiaren legearen kontra eta Pedro Sánchezen kontra ere Inarroste eta gaizkizate eta presio horrek eraginik izanen du alderdi sozialistarengan edo ez, zure ustez? Bueno, helburua da bereziki alderdi sozialistaren sektore batzuk e, mugiaraztea. Ez e, eh, sektore alderi sozialistan badira, e, sektore ba, e, nola baita ez dutenak bat egiten, inondik ere, amnistiarekin, edo e, puizdamonekin egindako akordi horiekin, eta beraz, presionatu nahi dute, ba, alderi sozialistako, adibidez, diputatu batzuk, edo autetxi batzuk, e, Pedro Sánchezen kontra ezarri, eta beraz, Pedro Sánchezek inbeste dura saioa ez lortzeko, ezta? Hori da, helburu nagusia. Gero ikusi ditugun mezuak, e, nik uste dut, e, larriak izan direla, bai, frankismoa Trumparen alde, eh, bai Pedro Sánchez espetxeratzearen alde, eta barreta hor, hori guztiak ikusi ikusi ditugu, baina nik uste dut oroar e, eh, horre guztiak Pedro Sánchezzi eta Puigdemondi ere lagundu egiten diotela eh, beraien paktua nolabait esplikatzen. Ez esaten dute begira, e, gure aitzinean ditugunak edo parean edo gure kontra ditugunak begira nolakoak diren, e, zer pentsatzen duten eta zer egiten ari diren karriketan, e, beraz horrek nolabait e, indartu egin behar du e, Pedro Sánchezen e, e, figura bera bentsat ezkerreko jendearen aurrean, ezta? Bukatzeko jonanza, Pedro Sánchezek osteun ontan parlamentuan gehien gozoa lortuko dula dirudi, beraz, ondoko la urtetan ala ere, gobernagarritasuna garritasuna aski gaitza komplikatu izanen du, zer eta ezkerrean ere, Podemos eta Sumar, hor bit talde sortu daitezke zure ustez sozialistatik ezkerreko bi tendentzia? Bai, hori da, eh? ezkerra nolabait eh, banandua da, momentu honetan, bada eh, sumar, nolabait de eh, Jolanda Díazen inguruan, erranen dugu hau dela, e, bo, ezker deitu, deitzen aldegu moderatuago bat, e, alderri sozialistaren gandik gertuago dena unio honetan, eta gero bada Pablo Iglesiasen sektorea, e, Podemos, e, Podemosek baditu bost e, autetxi, Espainiako parlamentuan, eta beharrezkoak izango dira, e, bost autetxi horiek legintzaldi osoan, eh, legeak egiteko, aurrekontuak onartzeko, eta abar. Eta nik uste dut, e, ezkerreko sektore honek ere, e, nahi izanen duela, e, parlamentuan indarra egitea, gobernuari esigentzia gero eta ondiagoak egitea, eta beraz, e, Pedro Sánchezek hori guztia e, kudeatu egin beharko du. Nere ustez, e, e, osoa izanen den legintzaldi batean. Nik uste dut, legintzaldi honek ez duela la urte iraunen, baina hori ikusiko dugu. <laughs> Ikusiko dugu beraz, e, ea ze pasatzen ondoko la urtetan, e, Madrileko gobernuan. Mila esker, Jonan zen, urrengo darte. Mila esker zuen.